Antroji karalių knyga 23 skyrius Karalius sukvietė pas save visus judo ir Jeruzalės vyresniuosius. Karalius su kunigais, pranašais ir judo bei Jeruzalės gyventojais nuo mažo iki didelio nuėjo į viešpaties namus. Karalius garsiai skaitė visus žodžius iš Sandros knygos atrastos viešpaties namuose. Karalius atsistojo prie kolonos ir pakartojo sandorą viešpaties akivaizdoje. Sekti viešpatį ir laikytis jo įsakymų, įspėjimų ir nuostatų visą savo širdimi ir visą savo sielą, kad būtų įvykdyti visi sandro žodžiai užrašyti šitoje knygoje. Visa tauta pasižadėjo laikytis sandaros. Karalius įsakė vyriausiam kunigui Hilkijui, antros eilės kunigams ir vartų sargams išnešti iš viešpatė šventyklos visus daiktus, skirtus balui, ašerai bei dangaus kareivijai. Jie buvo sudeginti už Jeruzalės sienų, Kidronos lėnyje, o jų pelinus išnešė į Betelį. Jis išnaikino stabų kunigus, kuriuos buvo paskyrę judo karaliai, degintis milkalus aukštumose, judo miestuose ir Jeruzalės apylinkėse. Taip pat ir tuos, kurie smilkė Baalui, Sauliai, Menuliui, planetoms ir visai dangaus kareivijai. Jis išnešė Ašero statulą iš viešpaties namų už Jeruzalės sienų į Kidronų upelio slėnį. Ten ją sudegino, sutrynė į dulkes ir išbarstė kapuose. Be to, jis sugriovė paleistuvių namus, buvusius prie viešpaties namų, kur moteris ausdavo apdangalus ašerai. Jis sušaukė visus kunigus iš judo miestų ir išniekino aukštumas, kuriuose kunigai smilkė nuo Gebos iki Beršebos. Karalius sunaikino aukštumas prie valdytojo Jozujas vartų, miesto vartų kairėje pusėje. Aukštumų kunigai neprieidavo prie viešpaties aukuro Jeruzalėje, bet valgydavo neraugintą duoną su savo broliais. Jošijas išniekino Tofetą Hinomo vaikų slėnyje, kad niekas savo sunaus ar dukters netiduotų ugniai kaip aukos Molechui. Taip pat pašalino judo karalių saulį pašvestų žirgus, kurie buvo prie viešpatės namų įėjimo, prie Eunucho Netan Melecho kambario, o saulės vežimus sudegino. Judo karalių pastatytus aukurus ant Ahazo namų stogo ir Manaso pastatytus aukurus dviejose viešpaties namų kiemuose karalius nugriovė, sudaužė ir jų dulkes sumetė į Kidrono upelį. Karalius išniekino aukštumas, kurios buvo priešais Jeruzalę, į dešinę, nuo sugedimo kalno, kurias Izraelio karalius Saliamonas buvo padaręs sidoniečių pabaisai Astartei, Muabo pabaisai Kemošui ir Amonitų pabaisai Milkomui. Jis sudaužė atvaizdus, iškirto giraitės ir jų vietas užpildė žmonių kaulais aukurą Betelio aukštumoje, kurį pastatė Nebato sūnus Jeroboamas, įtraukęs į nuodėmę Izraelį ir pačią aukštumą jis nugriovė, sudegino ir sutrynė į dulkes. Ir taip pat sudegino giraitę, Jošijas, pamatęs kapus ant kalno, pasiuntė ir paėmė kaulus iš kapų, juos sudegino ant aukuro, jį išniekindamas pagal viešpatė žodį, paskelbtą Dievo vyro. Tada jis sakė, kieno tas antkapis, kurį aš matau? Miesto žmonės jam atsakė, tai kapas Dievo vyro, kuris buvo atėjęs iš Judo ir paskelbė, ką tu dabar įvykdai ant Betelio aukuro. Jis sakė, palikite jį. Niekas ten nejudina jo kaulų. Jie paliko jo ir pranašo, kuris buvo iš Samarijos kaulus nepalestus visus aukštumų namus, buvusius Samarijos miestuose, kuriuos pastatė Izraelio karaliai, sukeldami viešpaties pyktį, Jošies pašalino, padarydamas su jais, kaip Betelija. Jis išžudė visus ten buvusius aukštumų kunigus ir ant aukurų degino žmonių kaulus. Po to jis sugrįžo į Jeruzalę Karalius įsakė visai tautai, šveskite paschą viešpačiui, savo dievui, kaip parašyta šioje sandros knygoje. Tokia pascha nebuvo švenčiama nuo teisėjų laikų per visas Izraelio bei judo karalių dienas. 18. Karalius Jošijo metais vėl šventė tokią paschą viešpačiui Jeruzalėje. Jošijas pašalino mirusiųjų dvasių iššaukėjus, žinius, atvaizdus, stabus ir visas baisenybės, kurias surado Judo žemėje ir Jeruzalėje, kad įvykdytų įstatymo žodžius, užrašytus knygoje, kurią vyriausiasis kunigas Hilkijas rado viešpaties namuose Nebuvo iki jo tokio karaliaus, kuris būtų atsigręžęs į viešpatį visa savo širdimi, visa savo siela ir visomis savo jėgomis pagal visą Mozės įstatymą ir po jo nebuvo tokio. Tačiau viešpats neatsisakė savo didelės rūstybės, kuri buvo užsidegusi prieš judą dėl visų Manaso nusikaltimų, kuriais jis supykdė viešpatį Viešpats tarė, aš atstumsiu judą, kaip atstumiau Izraelį ir atmesiu Jeruzalę šitą miestą, kurį išsirinkau, ir namus, apie kuriuos sakiau, ten bus mano vardas. Visi kiti Jošijo darbai surašyti Judo karalių metraščių knygoje. Jo dienomis Egipto faraonas Nekojas išėjo prieš Asirijos karalių Eufrato upės link karalius Jošijas išėjo priešais jį ir tas nužudė jį Megide, kai jie susitiko. Jo tarnai parvežė jį vežime mirusi iš Megido į Jeruzalę ir palaidojo jo kape. Krašto žmonės paėmė Jehoahazą, Jošio sūnų, ir patepė jį karaliumi vietojo tėvo. Pradėdamas karaliauti, Jehoahazas buvo 23 metų ir karaliavo Jeruzalėje tris mėnesius. Jo motina buvo Hamutalė, Jeremijo duktė iš Libnos. Jis darė piktą viešpaties akise, kaip ir jo tėvai. Faraonas Nekojas suėmė jį Ribloje Hamato krašte, kad jis negalėtų karaliauti Jeruzalėje, o kraštui uždėjo duoklę šimtą talentų sidabro ir talentą aukso. Faraonas Nekojas paskyrė Judo karaliumi Jošijo sūnų Eliekimą vietoj jo tėvo Jošijo ir pakeitė jo vardą į Jehojakimą, o Jehoahazą nusivedė į Egiptą. Ten jis ir mirė. Jehojakimas atidavė sidabrą ir auksą faraonui. Jis apmokestino kraštą mokesčiais, kad galėtų sumokėti faraono uždėtą duoklę. Kiekvienas krašto gyventojas turėjo sumokėti jam paskirtą mokestį sidabro ir auksu. Pradėdamas karaliauti, Jehojakimas buvo 25 metų ir karaliavo Jeruzalėje 11 metų. Jo motina buvo vardu Zebida, Pedajos duktė iš Rumos. Jis darė piktą viešpaties akise, kaip ir jo tėvai.